Thank you. իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում նա շատ մեծ տեղ է հատկացրել ոսկեղենի հայերենի պահպանման, նրա դասավանդման եւ ծերունների հայեցի դաստիարակման հանդեպ։ Նրա անսահման բարի, պատրաստական, նվիրված նկարագիրը լիովի ներդաշնակ է պահանջկով սկզբունքային եւ աթարանիկ արյուհու կերպարի հետ։ Եվ այսօր այս ամենի հետ մեկտեղ մեր համությունը շատ արտերեկ է, որ Սեփականագարությանը օրինակելի ընտանիքի մայր է, հոգական տատիկ է եւ օջախի շատ լավ պահապան։ Մեր երիտասարդ հանրապետության ստեղծման առաջին օրերից Տիկին Գալցյանը իրեն հատուկ պատրաստականության եւ երանդով շարունակել էր ծառայել հայրենիքին։ Դրա հետ մեկտեղ իր գործընկերներին սովորեցրել ավելի ջանասիրաբար ծառայել այնտեղ գործին, որի անունն է հայրենիքի ու ժողովրդի անվտանգությունը եւ առաջընթացը։ Ընդհանրապես ասել, որ ազգի հարաբերությունը պետք է քննել բոլոր կերպարի մեջ։ Մեր ժողովրդի հարաբերությունը իհարկե պայմանավորված է մեծապես հայ բոլոր կերպարի հետ։ Կերպար որը իր բոլոր երանգներով մարմնավորում է Սեփանադարության մարդու, քաղաքացու, վստահելի գործընկերոջ եւ մեծ ավաստակ անկավարժի մեջ։ Երբ 1975 թվականի սեպտեմբերին 9-րդ պետասարան մտավ աննկարագրելի երանդուն, աննկարագրելի զվարթ եւ աննկարագրելի գեղեցիկ միքին, մենք հասկացանք, որ մեր նոր գրականության ուսուցիչն է Սվետլանա Դավթյանը։ Աշխարհը փոխվեց ինձ համար, փոխվեց մտածողությունս։ Ես միջև 9-րդ դասարան բոլոր արարականներից Գերազանց ներմատականները իսպանում գրականությունից չոս։ Ինքեր դասարանը մտանում էր դասարան, բոլոր առարկաները մոռացա, մնաց գրականություն։ Եվ այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ մեծ ուսուցչին այն տարապանքի համար, որ ես այսօր ունենում եմ ամեն տող գրելիս։ Այն ծննդության եւ բերկրանքի համար, որ ես ունենում եմ ամեն բանաստեղծություն, պատմված կամ հերոստահաղորդում ավարտելուց հետո եւ այն գունավոր տարածքների համար, որտեղ ես միջև հիմա խաղաղ ու երջանիկ ապրում եմ։ մեզ շատ սիրելի գերդացա։ Ձեր անվան նման լույս է սփռել ձեր չորս կողմում ու արդարություն դասերակել է ճշմարիտ ապրել, գեղեցիկ ապրել։ Դուք երկու շատ դժվար պատասխանատու մասնագիտություն եք ընտրել։ Դա ուսուցիչ լինելու մասնագիտությունն է եւ ավելի բարդը եւ ամենադժվարը մարդ լինելու տեսերակությունը։ Դուք իսկական մեծ մարդ եք։ Ձեզ համար երբեք միևնույն չի եղել, թե ինչ քաղաքացի կդաստիարակեք ապակայի համար։ Ապացույցը ձեր բազում շրջանավարտները, որոնք ստեղծել են մի փոքրիկ գողտրիկ լեռնաշխարհ, ազատ ու անկախ երկիր, ցավոք նաև նահատակվել են։ Շատ շատերը այսօր շարունակում են կերտել ու ծաղկեցնել մեր սուրբ հայրենիքը։ ձեր համերգության, ձեր լրատվության եւ ընդհանրապես որպես ղեկավար ձեր ողջ ղեկավարչական կարողություններով դուք ընտրել եք ղեկավարման այն մեթոդները, որ հարին են իրոք ձեր խառվածով մարդուն։ Այսինքն դուք դպրոցում հիմք եք դրել ոչ թե ապնոյական կառավարման, այլ կոլեգիալ կառավարման։ Եվ այդ տարիներին մենք պարզապես չէինք տարբերում համախմբված ես ղեկավարության դուք հետագայում Պիկին Լազարյանը, Ժանա Աշայելյովնան եւ մյուս մեր գործընկերները, որ այսպես կոլեկտիվ միասին աշխատում էինք, ցես համար դժվար էր այդ առումով, որ դուք աշխատում եք դպրոցի ղեկավար, որտեղ աշխատում են նաեւ ձեր ուսուցիչները, որոնք բավականին կստապահանջ են, որոնց նկատմամբ դուք որպես աշակերտի փոխադարձ վերաբերում եք ցանելու։ Եվ իհարկե նաեւ նրանց միջոցով եք կարողանում դուք ղեկավարել դպրոցը։ Եվ այդ տարիներին այնպեսի մի համերաշխ կոլեկտիվ է ստեղծվել, որ կարծես թե բոլորս ընդհանուր մի խնդրի համար եք պայքարում։ Այնպես անում, որ դպրոցի անունը ավելի վեր բաղվի եւ ասեմ, որ այդ տարիներից սկսած դպրոցը բավականին ոչ հաջողություններ ունի։ Եվ ուսման բնակավարում մյուս արտադրոցական միջոցառումներում եւ կարծես թե առանձնացվեց համար մեր դպրոցը որպես հայկական դպրոց եւ ասեմ, որ այն տարիներին եւ ընդունված է, որ ավելի շատ ռուսական դպրոցներ են երեզաները գնում Բայց քերում սկսեց։ Ես սկսեցի առաջին դպրոց իհարկե ավելի շատ երեխաներ գալ։ Եվ այս ամենը ձեր աշխատանքի շնորհիվ, կոլեկտիվի եւ ամբողջ աշխատանքի շնորհիվ։ Ձեր մեծ առաքելությունը ձեր աշակերտների շատ արագ մոռանում եմ տարիքը։ Ճիշտ ասած, զորացել 80 տարեկան ես, ինչ չեմ անում։ Որովհետև երբեք իմ տարիները չեմ հաշվում։ Որովհետև երբեք իմ օրերը ես չեմ նկատել ինչպես նրանց։ Ուղղակի ինձ բաղել իմ աշխատանքը, ինչ շիզատատող մարդիկ, նայում եմ և հաճվում եմ, այստեղ իմ տեսակություն է, իմ բրոցական ջերմիները նսած բելան, այն անսետան, իմ առաջին դպրոցի շատ սիրելի ուշական կոլեկտիվ, որտեղ իսկասը տարի սովորել մոտ 29-20 տարի աշխատել այդ դպրոցում, ինձ համար հարազատ տուն է եղել։ Եվ ես երբեք չեմ հոգնել նրանցիկ աշխատելից, որտեղ յուրաքանչյուր որ եղել է ես ստանորդական աշխատան եւ նորիրում ոչ կոլեկտիվի կողմից։ Եթե իմ կյանքում ես որևէ բանի հասել եմ, հասել եմ միայն միայն ինչ շրջապատող մարդկանց շնորհիվ, թե փիլոտիկը, թե առաջին դպրոցում։ Եվ վերջապես իմ վերջին հանդեվան մանկարժական եղել է Էրոջի սական գիմնազիա, որ մի փոքրիկ չնա դպրոց է իր մանկարժական կոլեկտիվում այնքան համեզ, բայց այնքան մոնոլիտ, որ ընդհանրապես մի տասնյակ տանջումիցը, բայց թողարկել է իսկապես արժանի քաղաքացիներ։ Ես խորիշ շարքոցի վարկիտես բոլորին։ Ձեր բոլորիս հոգում է։ Ես այդ կարողանում եմ շատ ինչպես եմ տեղավորում իմ փոքրի սրտում ձեր բոլորի սերմ հարգանքը։ Դա իմ խնդրը։ Ես ուզում եմ շնորհակալական խոսքովը այսօր սահմանում գտնվող մեր բոլոր զինվորներին, սկսած շարքանից մինչև ագրավարտ գեներալները եւ ցանկանում նրանց առողջություն, անվնաս անփորձան ծառայություն, որտեղ նրանց շուրջ որ մենք բոլորս այստեղ նստած ենք Ուրիշ շարունակությունս։ Փողաշարուստները միշտ վարդագույն են, գիշերները խարակով խորքան կազում։ Թող միշտ լինեք Արցախ աշխարհը, շնորհավորում ենք, մաղթում երկար-երկար կյանք։ Միշտ մեզ հետ լինեք։ Ինչ փոխվեց 80-ից հետո։ Ճիշտ ասած, ես դժվարան եմ պատասխանել ձեր հարցին, որտեղ ես ոչ մի փոփոխություն չեմ զգացել։ Ես ուղղակի իմ կենսագրությունը վերընթերցել եմ, որտեղ նստածներից յուրաքանչյուրը իմ կյանքի մի պատարիկն է։ Դրա համար էլ ես երբեք չեմ գիշել իմ անցած օրեր, բայց այսօր ես այն վերապրեցի եւ անչափ հուզվել եմ, որտեղ շատ հուշեր արտնացան իմ մեջ, ցանոթ մարդիկ, շատ բարի մարդիկ եւ ես երախտապարտ եմ եմ նրանց բոլորին, եթե ես այսօր կամ այսպեսին նրանից որ նրանց բոլորին սիրում եմ, նրանք բոլորն եղել են բարի, եւ ես երջանիկ եմ, որտեղ ինձ ված մարդ չի հանդիպել։ Ես ված աշակերտ չեմ ունեցել, երևի դրա համար նրանք լավ մարդիկ են դարձել։ Եվ այսօր երբ քաղաքում քայլում եմ, ինձ համար քաղաքը անչափ հարազատ է, անչափ պատերմիկ իմ տունը, ես ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ, որտեղ այստեղ եմ ապրել։ 80 տարիներ անցել են, ամեն մի շենք, ամեն մի ծառ, ամեն մի տուն, ամեն մի նոր փողոց, իմ աչքի առաջ է կառուցել։ Դրա համար ես ինձ երջանիկ եմ աշխարհի ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ ես մի օրը չեմ ապրի։ Առանց իմ քաղաք։ Ինչ որ բան կփոխեիք։ Չէ, չէ, որտեղ ես այնքան լիաթոք եմ ապրել, իմ անցած օրերը լիքն է եղել, ես ժամանակ երբեք չեմ ունեցել։ Ինչի արժե աշխարհ գալ եւ ապրել։ Իսակյանն ասել է միայն մար լինելու համար արժե աշխարհ գալ, որտեղ աշխարհի ամենագերացիկ բանը մոր աչքերն են։ Միայն դրա համար որ մարդ ասի ես մայր եմ կամ ժառանգ եմ թողել այս աշխարհին, ես շարունակություն եմ թողել արժե ապրել այս աշխարհում։ Կյանքի որ շրջանին եք ամենից շատ կարոտում։ Երևի իմ այն հասուն դիտակցական կյանքը, որ ես աշխատել եմ եւ զգացել, որ իմ աշխատանքը արդյունք է տվել, որ իմ աշխատանքը արժևորվել է, որ իմ աշխատանքը գնահատվել է։ Ձեր ամենօրյա հայրմերը։ Փառք Աստծո, ամեն առավոտ խաղաղ առավոտները բացվին եւ խաղացում լինի մեր աշխարհին, Աստծո ձերքը մեր ժողովրդի վրա լինի եւ սիրենք լրացնենք մեկուս մյուսին։ Ստում է ոչ մի չարիք չի մոտենա մեզ։ Մեր միասնությունը, մեր համախմբվածությունը, ես համոզվել եմ դրան, մենք ամբարտ ենք։ Մենք հզոր ժողովուրդ ենք, փոքր ենք, բայց հզոր ենք։ Amen.